Pan z Wami. Słowa Świętego Ewangelia podle Mateusza. Gdyż Jezus uwidziel zastupy, wystąpił na choru, a jak se posadził, przystąpili k niemu jego uczennicy. Otewrzel usta, a uczyli je. Błogosławieni chudzi w duchu, na no bo ich je nebeskie królestwo no boć oni они будут потешени. Благословени no boć oni dostaną zemi za dziedzictwo. Błogosławieni, kto lacznie żyzni po sprawiedliwości, no boć oni będą nasyceni. Błogosławieni no boć oni dojdą miłosierdenstwie. Błogosławieni czystego serca, no boć oni będą widzieć Boga. Błogosławieni Twórcy pokoje, no boć oni będą nazwani Bożymi Syny. Błogosławieni, którzy są pronasledowani pro sprawiedlność, doboć no ich je nebeskie królestwo. Błogosławieni ste, gdyż was będą gwoli mnie tupit, pronasledować, a belchanie wam przypisować każdą szpatność. Radujte se, a jasejte, no boć mate w nebi wielką odmienę. Tak przece pronasledowali proroki, którzy byli przed wami. Słyszeliśmy Słowo Boże. Panie bracia, sestry, papież Benedykt XVI w knizie Jerzy z Nazareta Ewangelium evangelium takle. takhle. Błogosławieństwi i nezřídka podawane jako nowozakonní protějšek desatera, tak říkajíc jako wyższa etyka chrześcijanów oproti starozakonnim przykazaniem. Takowym poimaniem zcela mijimy smysł Jezisowych słów. Jeziś brzdy, a zcela samozremnie przedpokładał platność desatera. Horskie kazanie se probira przykazaniami druhe deski. Prochlubuje je, ale neruší je. To by také naprosto odporovalo zásadní větě, která této jeho promluvě o tesateru předchází. Nemyslete si, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen pravím vám, dokud nepomíne nebe a země, nepomíne jediné písmenko ani jediná čárka ze zákona, dokąd se to wszystko nie stanie. Ale co są potom błogosławieństwi? I są to przysliby, które současnie służy k duchowni orientacji, a stawają się tak ukazateli cesty. Jednotliwe części błogosławieństwi płyną z pochledu na uczedniki. Popisuje, tak rzekając, jej realny staw. Oni są chudzi, chladowieńcy, placici, nienawidzieni, a pronasledowani. Przy pochledu na obec Jeziszowych uczedniku i są błogosławieństwi i paradoksy. Spiecka mnie rytka se przewraca i, jak mile wiecy widzimy, ze sprawne perspektywy, totiż skrze chodnoty Boha, której są inne niż chodnoty świata. Prawie ci, gdy są světský chudí a kdo jsou považováni za ztracené, jsou ti pravdě šťastní, požehnání. A ve všech svých strástech se mohou radovat a jásat. Blahoslavenství jsou přislíby, prosvítají mi nový obraz světa a člověka, který otevírá Ježíš, přehodnocení hodnot. Když člověk začne vidět a žít z Boha, gdyż se trwawa we społeczeństwie cesty z Jezisem, pak żyje z nowych mnieritek. Jeszcze zjewniejsi to bude obracji Melise nyni k Mateuszowie wersji blagostaweństwi. Gdy czyta Mateuszów tekst pozornie, uwiadomuje si, że blagostaweństwi sobie jako Ježíšová zastřená vnitřní biografie, jako jeho portret. On, który Nema, gdyby chlabu stożil, je wprawdzie chudy. On, który o sobie może rzec i ke mnie, no bądź sam a pokorny sercem, je wprawdzie cichy. On je to, kto ma czyste serce, a proto neustale widzi Boha. On je twórce pokoje. On je z Bożej bóle W błogosławieństwie se nam wyjewuje tajemstwi samotnego Jezisze jsme tu volani do společenství s Kristem. Zatímco Ježíš hovoří o chudobě ducha, o tichosti, milosrdenství, čistotě srdce, pokoji, svět kolem nás je nepokojné, nemilosrdné. Heslo doby zní vlastnit, mít, umět se prosadit, žít a užit, něco znamenat. a Ježíš nás dokonce przed tą zaiszczenosti waruje. Ježíš błogosławi prawie ty, ludzi, którzy zrzetelnie cici swą potrzebność. Chude, chladowieńcy, zarmoucene, pronasledowane. I są to ludzie, którzy se na zakładzie swe żywotnie sytuacji nie mogą wychnąć skuszeności krzechkości ludzkiej egzystencji. Ludzie, którzy są jakoby nuceni, chledad w Bohu, napełnieni swe touchy protože musí stále zakoušet, že pro jejich touhu neexistuje v tomto světě žádné uspokojení. Bratře a sestry, bez odważnego przekonawań sebe samego nelze żyć w praksi duchem błogosławieństwa. Nebeskie Królestwo je przyslibeno tym, którzy cierpliwie snesą skuszenost chudoby w duchu. Zemi będą własnić ci, którzy bojowali o cicho serca. Nasyceni będą ci, którzy swedą boj ze skuszeności niedostatku sprawiedliwości. Miloserdzeństwie jest zaslibeno tym, którzy wytrwali w miloserdnym jednaniu z ostatnimi. Boha uwidzi ci, którzy na wzory przemu, a aż do końca nie stracili nadziei w namachowym zapasu o czyste serce. Tytuł Bożych Dzieci obdrży ci, którzy usilowali o toleni pokoje. Nebeské království se otevře těm, kteří trpělivě snašeli nejrůznější pronásledování. A koniec se dostane wielkich odmien všem którzy, kteří, kteří kvůli Ježíši trpělivě nesli všechny czasne skołżki, a bolestná navštívení. Oč tedy idę? Błogosławieństwi są radosną zwieści w najsilniejszym słowa smyslu. Zwiestuje radost najwietrzy, a najskuteczniejszy, protože darowaną Bohem. Pokusimy się to wyjadrzyć takto. Za błogosławione są proklaszowani ci, którzy nie mają od świata co oczekawać, ale i wszechno od Boha. Siostrze, sestry, skusme, aspoň občas použít osm blahoslavenství jako spowiedni zrcadlo. I są to kluczowe mrawni normy. Umożni nam zrzetelniej spatrzyć sebe samego w prawdziwe podobie, jak nas widzi Bóg. Niekdy se nam może zdać, że sposób, jak koname, swatosmirżeni, je ochrożen stagnacji, a wycztem stale stejnych chyb a grzechu. Tehdy je třeba otevřít se novým podnětům pro duchovní růst. Zkusme se tedy zkoumat podle osmi blahoslavenství, jaka je naše vnitřní chudoba, a co všechno v nás zabírá místo Bohu. Ptejme se, zda dovedeme plakat z plačicimi, zda nejsme příliš sebevědomí a hluční, a dovedeme se stišit, vnašet pokoj a miłosrdne, czyste serce tam, gdzie prosazuje z powodu dyktatura opacznych hodnot.